черевики парусові. На зиму я їх пофарбував гуталіном, а штани напівшерстяні. Не знаєте, що це таке? Одна нитка шерстяна, а десять простих. Випрасувати їх не можна. І ви в них до кінця інституту? В неї на очах блищали сльози. Ірша помітив це і посміхнувся. Ні, до третього курсу. У мене тоді саме почалася любов з землячкою, дівчиною з пединституту. Чорняла така, як циганочка, і звали її Іриною. Три чи чотири вечори ми ходили над Дніпром мовчки і боялися одне на одного поглянути. А тоді я запросив її в кіно. Хлопці в гуртожитку казали, що це найпростіше взяти за руку під час фільму. Ми і справді взялися за руки, а фільм був Скандал у Клошмерлі. Ви бачили цей фільм? Про нужник. Ірина реготала до сліз. Бачила, бачила, раз по раз повторювала вона. І що ж ви? Розбіглися боялися після того подивитися одне одному в очі. Так і скінчилася наша любов. Вони сміялися довго. А потім повз них жінка прокотила коляску, і вони замовкли. В їхній жартівливий настрій зненацька влилася серйозна нотка, і вони відчули це обоє. Кажете, її звали Іриною? Вона зрозуміла, що запитала це не до речі, і почервоніла. І він зніяковів теж. Обоє мовчали і відчували, що оця хвилина, оце мовчання дедалі дужче об'єднує їх. Думали одне про одного, розуміли, здогадувались про це боялися чогось. Кожне раділо ніяковості іншого, і не було в цьому жодного натяку на щось грубе, тільки делікатність і соромливість. Ірша підвів погляд і опустив його. Боявся дивитися на її ноги, на її груди. Один раз торкнувся поглядом ніг і почервонів, і вона зрозуміла це і теж почервоніла. Це не був погляд досвідченого зальотника, але й не погляд хлопчика, який дивиться на дівчину безгрішно. Так їй здалося. І знову його погляд м'яко прокотився по ній. Вона злякалася. Їй здалося, що вона все це вигадує. А він не одважувався більше підвести на неї очі. Але серцем, розумом, усім своїм єством знав, що в ній щось вирішується, велике і значне. Він хотів, щоб воно вирішилось, і не хотів. Ви пам'ятаєте, де ми вперше зустрілися? раптом засміявся він. Не пам'ятаю. В Лаврі. У Лаврі? Я тоді тільки прийшов у ваш інститут, у відділ Пригородька. Саме організували екскурсію. Але ви приїхали окремо не автобусом. І ходили ще з двома дівчатами. Ви були така строга і компетентна. Як як? Чому компетентна? Ви пояснювали геть усе про маятник Фуко, могилу Столипіна, Ковнірівський корпус. Ви тоді помітили мене? Зі мною ще був вечірко, не пам'ятаю. Коли спустилися в печери, вечірко затягнув басом щось по старослов'янськи, і хтось сказав. Ось і як екскурсовод прийшов. Ірина засміялася. Яка пам'ятаю.